الله الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى يقول الله تعالى في محكم تنزيله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Ma'asyiral muslimin Sidang Jumat yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah Jalla Jalaluh Yang mana telah mengumpulkan kita di saat-saat yang luar biasa di saat-saat menjelang akhir Ramadhan, Di saat tanggal 23 Ramadhan, Berarti sudah ujung-ujung daripada Ramadhan. Apalagi bertepatan di akhir Ramadhan Yang kemungkinan ini adalah Jumat terakhir di dalam bulan Ramadhan. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Allah berkenan menggerakkan hati kita Allah menggerakkan hati kita dan memberikan sehat walafiat memudahkan langkah kita untuk apa? untuk duduk duduk mendengarkan khutbah untuk men <clears throat> untuk mengerjakan salat Jumat yang mana di dalam hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam di, di dalam bulan Ramadan yang mana di situ adalah sayyidus syuhur penghulu bulan penghulu hari di dalam seminggu inilah Jumat yang sangat luar biasa tidak ada kata lain yang patut kita ucapkan kepada Allah kecuali alhamdulillah karena nikmat-nikmat yang besar nikmat yang sangat luar biasa kita diberi kemudahan oleh Allah jalla jalaluh inilah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk banyak bersyukur untuk kita menjadikan rasul itu sebagai panutan kita kecintaan kita, idola kita, segala-galanya bagi kita seperti apa yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Qur'an. Allah membimbing kita, Allah menciptakan kita, Allah menyayangi kita, Allah menghidupkan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan sehat kepada kita dan di ujungnya Allah menyambut dan memanggil kita untuk apa? Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh dengan kalimat husnul khatimah. Inilah harapan kita. Ramadan sudah diambang pintu. Tidak ada lain contoh yang paling mulia, contoh yang paling baik seperti apa yang dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira dengarkan baik-baik di ujung ayat untuk kita mencontoh Rasulullah Rasulullah tidak sembarang ketika memberikan arahan Rasulullah Maha tahu Rasulullah Maha pengasih Rasulullah Maha penyayang Rasulullah maha segala-galanya Apa dikatakan oleh Allah Siapa yang mengharap rahmatku Siapa yang mengharap kasih sayangku Siapa yang ingin aku muliakan Siapa yang ingin aku muliakan nanti di akhirat Siapa yang ingin untuk menyebut dan membesarkan Allah Tidak ada lagi lain kecuali Ittiba'ur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengikuti jejaknya baginda Nabi Muhammad Lagadikana lakum Fi Rasulillahi Uswatun hasil hasanah suri tauladan yang terbaik tidak ada lain kecuali ada di dalam dirinya baginda Nabi Muhammad makanya kita wajib mengenal Rasulullah wajib mencintai Rasulullah bagaimana orang mau mengikuti Rasul kalau di dalam dadanya tidak ada kecintaan kepada Rasul tidak ada jadikan idolanya sedikit-sedikit adalah Rasulullah Sedikit-sedikit adalah membaca sejarah Rasulullah. Sedikit-sedikit adalah bagaimana sejarah beribadahnya Rasulullah. Bagaimana dalam kehidupan Rasulullah. Bagaimana dalam rumah tangga Rasulullah. Bagaimana dalam mengelola urusan dunia yang dibuat oleh Rasulullah. Itulah orang yang tandanya cinta kepada Rasulullah. Mau mengikuti Rasulullah SAW. Kita harus ada menyebut, membaca dan mengingat sejarah Rasulullah setiap saat untuk kita supaya selalu disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Pintunya tidak ada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ketika tadi kita sudah katakan bahwa tanggal 23 kurang lebih seminggu lagi Ramadan akan meninggalkan kita Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh orang muslim Ramadan yang diharapkan kedatangannya sampai menyebut marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban ya Ramadan sebagian masjid membuat acara tarhib Ramadan selamat datang Ramadan sebagian tempat memeriahkan dan seterusnya dan seterusnya saat ini Ramadan akan meninggalkan kita tidak terasa Ramadan sudah mengatakan kepada kita kalau bahasa kita wadaan ya Ramadan wadaan ya Ramadan selamat jalan wahai Ramadan selamat jalan wahai Ramadan engkau akan jalan tapi kita akan ketemu lagi atau tidak makanya Ramadan ketika sudah di akhir-akhir apa yang dibuat oleh Rasul bagaimana kita mencintai Rasul bagaimana kita mau mengikuti Rasul kita lihat di akhir-akhir Ramadan Rasulullah kita tahu bahawa Rasulullah yang paling tahu adalah istri istrinya selain daripada sahabatnya, anak-anaknya dan seterusnya adalah istrinya, khususnya istrinya Sayyidah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mana banyak meriwayatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah ketika di akhir Ramadan. Ingat bahawa Sayyidah Aisyah itu perawi hadis yang banyak membawa meriwayatkan hadis dari Rasulullah karena beliau cerdasnya luar biasa, karena beliau banyak hidup dengan Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Rasulullah di kediaman beliau itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak cuma istrinya Rasulullah, beliau itu adalah anak daripada sahabat kesayangan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Coba bayangkan apa yang dikatakan oleh istri yang dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ketika sudah masuk di dalam 10 Ramadan yang terakhir ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu bahasa yang paling indah adalah yang sedikit pendek tetapi maknanya luar biasa ini yang dipakai oleh Sayyidah Aisyah ketika menceritakan tentang Rasulullah kalau sudah masuk di dalam 10 terakhir daripada Ramadan seakan-akan bahasanya Sayyidah Aisyah dengarkan baik-baik seakan-akan beliau tidak kenal kami dan kami tidak kenal Rasulullah bahasa yang singkat padatnya luar biasa seakan-akan Rasulullah tidak kenal kami dan kami tidak kenal Rasulullah subhanallah orang tafakur sedikit mikirkan maknanya apa ini dalam luar biasa istri yang disayang yang luar biasa Sayyidah Aisyah yang dipanggilnya aja Humairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilan kasih sayang dari Rasulullah yang mana ini adalah selain istri mulia juga anaknya seorang mulia, anaknya orang yang selalu membela Rasulullah, orang yang pertama kali orang lelaki masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar ayah daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha apa kata Sayyidah Aisyah Kalau sudah masuk Ramadan Sepuluh terakhir Ramadan Seakan-akan Rasulullah tidak kenal kami Padahal biasa bercanda dengan Sayyidah Aisyah Padahal sering bergurau dengan Sayyidah Aisyah Sering memberikan ilmu kepada Sayyidah Aisyah Kalau sudah di akhir, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah akhir daripada Ramadan seakan-akan tidak ada di dunia ini kecuali Allah jalla jalaluh. Sudah dipasrahkan kepada Allah jalla jalaluh segala-galanya. Berbicaranya kepada istrinya kalau perlu saja, seperlunya. Selainnya untuk apa? Tafakkur. Mengingat kebesaran Allah, bersyukur kepada Allah, selalu Allah, Allah, Allah. Bahkan istrinya karena terdidik Istrinya pun seakan-akan tidak kenal kepada Rasulullah Yang biasanya bercanda, bersenda gurau, berbicara, saling tukar fikir, musyawarat Tapi kalau sudah sepuluh awal akhir Istri dan suami seakan-akan tidak kenal Karena apa? Waktunya semuanya hanya untuk Allah Pendekatan dirinya kebanyakan kepada Allah Makanya ketika 10 awakhir Rasulullah SAW Iktikaf di masjid Untuk apa dalam iktikaf pada Rasulullah di rumahnya Luar biasa Agama, ta'lim, Quran dan seterusnya Tapi sengaja menyendiri Iktikaf berdiam diri di masjid. Itulah yang dibuat oleh Rasulullah. Karena masjid adalah tempat sebaik-baiknya. Tempat di muka dunia itu adalah masjid. Maka diluangkan waktunya hanya untuk di masjid. Iktikaf niat karena Allah. Disitulah Rasulullah merenung. Kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Selain membaca Al-Quran, selain sholat dan seterusnya. Ada yang lebih penting daripada itu. Orang boleh baca Quran, bahkan baik sekali ketika etika, mendengarkan tausiah baik sekali, tetapi ada yang lebih baik lagi yang dibuat oleh Rasulullah. Apa itu? Tafakkur, menyendiri dan memikir kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Inilah yang dibuat oleh Rasulullah. Berdiam diri, tidak berbicara kepada orang lain kecuali kalau penting. Subhanallah, kita saat ini kadang-kadang banyak orang etikaf, handphonenya tidak dilepas. Ini yang menjadikan lalai waliyadzubillah. Bahkan kadang-kadang jawab-jawaban, bahkan kadang-kadang ada yang menyebarkan berita-berita yang tidak patut diberitakan di dalam i'tikaf waliyadzubillah. Coba lihat Rasulullah apa yang dibuat tafakur. dia merenung, dia berfikir tentang apa? Tentang kebesaran Allah. Makanya Rasulullah mengatakan apa kata Rasulullah? Tafakur sa'atin khairun min ibadati sana orang berpikir sedetik sekejap saja tentang kebesaran Allah lebih baik daripada orang ibadah satu tahun inilah kesempatan yang sangat luar biasa bahkan Imam Ali menjelaskan lebih jauh lagi karena muridnya daripada Rasulullah untuk supaya kita lebih faham lagi la ibadah tak tafakkur tidak ada ibadah yang lebih mulia daripada tafakkur inilah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah mengikuti Al-Qur'an Al-Qur'an selalu mengingatkan kepada kita afala tatafakkarun afala ya yatafakkarun afala ta'gilun afala ya agilun ini Al-Qur'an berulang-ulang apakah kalian sebagai manusia sebaik-baiknya makhluknya Allah jalla jalal lalu diciptakan di muka bumi ini adalah manusia. Apakah kalian tidak berpikir bahawa kalian itu adalah orang yang paling mulia? Apalagi sebagai umatnya Nabi Muhammad yang telah dimuliakan oleh Allah, yang telah diringankan ibadahnya untuk ibadah kepada Allah, yang telah diberikan segala-galanya kemudahan untuk umat Nabi Muhammad. Apakah kalian tidak berpikir? Maksudnya apa? Berpikirlah tentang dunia dan seterusnya, makhluk, akhirat dan semuanya. Ini afdal karena tafakur itu banyak pula ulama menjelaskan ada lima yang istimewa luar biasa. Pertama kali adalah tafakkur tentang makhlukatillah, tentang makhluk-makhluknya Allah. Lihat kanan, lihat kiri, lihat ke atas, lihat langit. Wa fi afala afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak memikirkan bagaimana diciptakan itu adalah unta yang begitu kuatnya luar biasa, makan sekali bisa tidak makan sampai 10 hari atau 15 hari, kekuatannya yang sangat luar biasa, air minum sekali hari bisa tidak minum ini demi untuk siapa itu anta diciptakan untuk kalian membawa barang-barang kalian yang mana kalian haus kalian makan tapi anta itu tidak makan dan tidak minum kuat beberapa hari subhanallah begitu juga begitu kuatnya anta tapi tunduknya luar biasa dan seterusnya suruh berfikir siapa yang menciptakan ini anta ini untuk kehidupan anda tidak ada lain yang menjawab kecuali Allah tidak cukup Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at? Apakah kalian tidak melihat coba lihat ke atas langit? yang mana luar biasa kalian itu ngurusin masalah matahari pun bingung panasnya itu bagaimana tempatnya berapa jauhnya dan bagaimana energinya dan seterusnya sebagai sumber energi bagi bumi ini subhanallah itu matahari itu kecil dibandingkan langit langit itu besarnya luar biasa tingginya luar biasa Tapi tidak pernah retak langit itu subhanallah Diberi warna-warna yang indah luar biasa Semuanya adalah di bawah langit Apakah kalian tidak berpikir Gedung-gedung yang menjulang tinggi Dan yang lain-lainnya bangunan yang istimewa Pasti dia akan retak Bahkan hancur Coba lihat langit Ribuan tahun dan seterusnya Bahkan sebelumnya ada manusia Sudah ada langit Apakah pernah kalian melihat langit itu retak? Apakah kalian pernah langit itu runtuh? Subhanallah, hebatnya luar biasa. Dari ujung ke ujung mata anda melihat, langit tetap ada. Siapa yang menciptakan ini yang hebat ini? Pasti kita berpikir yang menciptakan adalah yang maha hebat. Yang maha dahsyat. Yang bisa menjaga langit ini siapa hebatnya luar biasa begini Kita menjaga gedung aja susah Kita menjaga rumah aja susah Siapa yang menjaga? Pasti yang maha hebat Kalau Allah bisa menjaga itu Yang hebatnya luar biasa Apalagi menjaga kita yang sangat lemah begini Allah maha bisa Yang sakitnya kayak apapun Dijaga oleh Allah menjadi sehat Yang susah pun bisa menjadi nikmat dan seterusnya dan seterusnya inilah kita disuruh berfikir dan seterusnya banyak lagi, banyak lagi. Maka ketika berfikir begini, ulama-ulama penerus Rasulullah, ulama-ulama yang saleh, untuk apa faidahnya? Ini akan mengetahui siapa itu Allah yang sesungguhnya. Kalau kalian berfikir, ketika kalian sudah tahu siapa Allah, kalian tidak akan bergantung kepada pimpinan Kalian. Kalian tidak akan bergantung dengan uang kalian. Kalian tidak akan bergantung dengan harta kalian. Kalian tidak bergantung dengan titel kalian. Kalian tidak bergantung dengan segala-gala yang remeh temeh ini. Pasti kalian akan bergantung hanya kepada Allah. Uang kekuatannya mana? Jabatan selama mana? Umur anda selama mana? Tapi Allah hayyun la Yamud Yang hidup tidak bakal mati. Yang kaya tidak bakal habis kekayaannya. Bahkan bukan berkurang pun tidak yang berkuasa yang tidak pernah dilengser kekuasaannya maka kalian kalau berfikir pasti kalian akan selalu minta bukan kepada pemimpin bukan kepada orang kaya tetapi selalu minta pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir inilah akal yang akan membawa kita kita akan meminta kepada pimpinan-pimpinan saat ini jadi presiden besok belum tentu yang dulu jadi presiden sekarang dikejar-kejar oleh orang dan seterusnya untuk membela diri pun kadang-kadang tidak bisa. Yang dulunya di luar biasakan raja begitu juga, orang konglomerat begitu juga. Tapi Allah dari dulu kaya sampai sekarang kaya, bahkan sampai selama-lamanya maha kaya Allah jalla jalaluh. Kenapa tidak minta kepada Allah? Kenapa kalian tidak lari kepada Allah? Allah sedangkan Allah menawarkan kalau orang kaya orang ini kadang-kadang lari dari kita bahkan menipu kita kadang-kadang untuk hanya pencitraan dan seterusnya tapi kalau Allah Jalla Jalaluh tidak ada pencitraan karena Allah memang hakikah Allah Maha Kuat bahkan menawarkan kepada kita fafirru ilallah larilah anda kepada Allah kalau punya masalah punya keinginan punya hajat Allah menawarkan kepada anda inilah yang ditafakurkan oleh Rasulullah jadi keluar dari Ramadan betul-betul imannya sudah betul-betul la ilaha illallah. Inilah makna, inilah Ramadan di akhir-akhir Ramadan. Makanya luar biasa. Tafakkur lagi yang setelahnya tafakkur apa? tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Anda jangan melihat kepada orang yang atas, lihatlah kepada bawah anda, teman anda yang keadaannya seperti anda atau di bawah anda. Subhanallah, kita bersyukur diberi sehat, diberi makan, diberi ini. Kita kemana pergi? Hawa ngikutin anda karena anda butuh dengan hawa. Anda mau bernafas setiap saat bukan lagi satu hari nafas satu hari tidak atau satu jam nafas satu jam tidak tetapi setiap detik Anda Anda perlu nafas Allah berikan kepada Anda silakan Anda kemana mana nafas akan mengikuti Anda Allahu akbar Inilah Allah memberikan tanpa dengan bayar air diberikan oleh Allah dan seterusnya dan seterusnya kesehatan anda menjaga diri anda kadang-kadang susah menjaga yang kulit aja kadang-kadang susah apalagi menjaga yang di dalam kulit Subhanallah siapa yang menjalankan semuanya yang ada wa fi anfusikum afala tubsirun Al-Qur'an apakah kalian tidak melihat yang ada di dalam dada Anda di dalam badan Anda kalian tidak berpikir maksudnya melihat di sini adalah berpikir siapa yang menjalankan jantung Anda sedangkan Anda tidur jantung Anda berjalan dengan normal subhanallah apakah Anda memutar-mutar dulu beker kayak seperti beker sebelum tidur atau dikasih baterai atau ini tidak dan tidak Anda mau tidur tidur silahkan tidur Jantung anda bekerja normal Subhanallah Nafas anda berjalan dengan normal Anda mau tidur Allah sudah kasih kepada anda Tutup mata yang begitu luar biasa dan seterusnya dan seterusnya disuruh oleh Allah tafakur, tafakur. inilah yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika i'tikaf tafakur, tafakur, tafakur tentang nikmat-nikmat Allah apa faidahnya? tambah kita cinta kepada Allah subhanallah kita kadang-kadang cinta kepada orang kepada yang lebih kepada Anda memberi Anda jabatan Anda dan seterusnya tidak cinta kepada Allah jalla jalaluhu Maka anda akalnya di mana? Makanya disuruh berfikir. Cintailah yang paling utama adalah cinta Allah. Ketika sudah cinta Allah, niscaya anda akan mengerjakan perintahnya Allah. Lebih daripada perintahnya segala-gala manusia. Siapapun dia. Orang kaya, presiden, raja, polisi, tentara, siapapun. Nanti dulu. Kalau bertentangan dengan perintahnya Allah. Kenapa? Aku cinta Allah. Bukan karena takut. Tapi pertama kali aku salat karena cinta kepada Allah. Aku salat, aku ibadah, aku etikaf, aku ngaji karena aku cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka mengerjakannya dengan ikhlas, dengan senang hati dan seterusnya dan seterusnya. Inilah Subhanallah yang kita harus pikirkan banyak lagi tafakkur tafakkur tafakkur tapi karena ini khutbah Jumat maka tidak dianjurkan untuk terlalu lama mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita mudah-mudahan di dalam akhir-akhir Ramadan ini Allah berikan kita semangat untuk etikaf Semangat untuk pendekatan diri kepada Allah Semangat bertafakur Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Agar apa? Keluar Ramadan kita menjadi husnul Ramadan Sebaik-baiknya Ramadan Keluar dari Ramadan kita makin dekat sama Allah Makin cinta sama Allah Makin mengharap kepada Allah Makin kita dimuliakan oleh Allah Inilah faedah dari daripada iktikaf makanya Rasulullah ketika sudah di akhir Ramadan bahkan Rasulullah itu menawarkan mengajarkan kepada kita taharru taharru lailatul qadar fi awakhiril ashr min Ramadan carilah barangkali ini adalah kesempatan selain daripada tadi tafakkur barangkali malam lailatul apa nuzulul quran atau lailatul qadar di akhir-akhir Ramadan kesempatan betul-betul kita lagi tafakkur betul-betul lagi dekat dekat sama Allah niscaya kita akan mendapatkan Lailatul Qadar dengan pendapatan yang sangat luar biasa mudah-mudahan kita semuanya mendapatkannya ya Allah Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, Ya Rabbana, Ya Rahim Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat, Ya Allah Ya Allah, gerakan hati kami, Ya Allah Birahmatika, Ya Arhamar Rahimin Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil gulubi wa dawaiha Wa afiatil abdani wa shifaiha Wa nuril absari wa diyaiha وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة له بقدسه في كتابه العزيز يقول فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات Duhai Allah Engkaulah satu-satunya yang bisa mengkabulkan hajat-hajat kami semuanya Ya Allah Ya Allah Engkaulah yang memiliki kami Ya Allah Engkaulah yang menghidupkan kami Ya Allah Engkaulah yang menciptakan kami Ya Allah Engkaulah yang menjaga kami Ya Allah Engkaulah yang memberi rizki kami Ya Allah Dan Engkaulah juga yang akan mengembalikan kami Ya Allah Allah, Bahkan engkau nanti yang akan menghisap kami Ya Allah Ya di saat-saat detik Jumat yang mulia ini Ya Allah Mudah-mudahan saat ini saat dikabulkan doa Kami mohon Ya Allah Masa lalu kami banyak dosa Ya Allah Kami dulu sering meremehkan sholat Bahkan pernah meninggalkan sholat Bahkan pernah pernah mengabaikan sholat Apalagi yang lainnya Ya Allah kami jauh dari Al-Quran Kami jauh dari perbuatan baik dulu Ya Allah Bahkan rezeki kami kadang-kadang dari yang tidak halal Bahkan kadang-kadang rezekinya kami gunakan di tempat yang tidak halal Ya Allah Ya Rab saat ini kami mohon Ya Allah Mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat yang terakhir yang dikabulkan doa saat ini Ya Allah Ya Rab ampuni dosa-dosa kami yang lalu Ya Allah Maafkan kesalahan kami ya Allah Engkau lah tawabur rahim Nabi Muhammad kalau sudah malam-malam terakhir dari Ramadan Membaca doa Allahumma innaka afuun Tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna Ya Rabbana ya Kerim. Ya Rabb, Engkau lah maha pengampun ya Allah Engkau lah bisa mengampuni semua dosa-dosa apapun ya Allah Ya Rabb kami dulu banyak berbuat dosa Ya Allah Maafkan kesalahan kami Ya Allah Maafkan kesalahan kami Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Kami ingin sisa umur kami ini husnul khatimah Ya Allah Kami ingin dibimbing olehmu Ya Allah Khususnya di akhir-akhir Ramadan ini Ya Allah Berilah semangat kami untuk tambah ibadah Semangat kami untuk beribadah Semangat kami untuk membawa keluarga kami Keluarga yang berkah Semangat ya Allah Berilah kepada kami kesemangatan Kesehatan Rizki yang halal Yang banyak Yang berkah ya Allah Ya Rabb Kepada siapa kami akan minta ya Allah Mudah-mudahan Di saat-saat yang mulia ini ya Allah Engkau jadikan kami hambamu yang soleh Hambamu yang disayang olehmu ya Allah Allah Ya Rab kami juga mohon Ya Allah Untuk negeri kami Ya Allah Indonesia Ya Allah Yang kau telah berikan nikmat-nikmat yang luar biasa Ya Allah Jagalah negeri kami Ya Allah Berikanlah kepada negeri kami kedamaian Kenyamanan Keberkahan Khususnya di tahun ini dan tahun depan Ya Allah Semuanya atau banyak yang memprediksi Ya Allah Allah bahwa ini adalah pemilihan yang sangat panas bahkan kecurangan kemungkinan akan terjadi dan seterusnya dan seterusnya ya Allah kami tidak elok untuk menyebutnya ya Allah mengerikan luar biasa ya Allah tapi kami punya engkau ya Allah mudah-mudahan jadikan Indonesia yang damai ya Allah Indonesia yang aman ya Allah Indonesia yang berkah ya Allah mudah-mudahan kau pilihkan para pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang amanah pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh. Karena kami tergantung kepada pimpinan kami, ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah Indonesia tambah maju dan tambah berkah, ya Allah. Ya Rabb, berilah kesejahteraan kepada negeri kami, ya Allah. Berilah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Kepada bangsa kami, ya Allah. Rakyat rakyat kami ya Allah tidak ada lain hanya engkau yang bisa memberi hidayah ya Allah ya Rabb kami mohon ya Allah jadikanlah Indonesia Indonesia yang maju dan barokah ya Allah kami ingin ya Allah karena kami takut ya Allah masa depan kami bahkan yang lebih takut adalah masa depan anak-anak kami ya Allah ya Rabb kami mohon di tempat yang mulia ini ya Allah mudah-mudahan engkau ridai dan engkau maafkan engkau Engkau sayangi istri kami Allah Jadikanlah istri yang solehah Ya Allah Istri yang kalau kami nasihati Ya Allah Beliau-beliau tidak membantah Ya Allah Mudah-mudahan taat sama suaminya Ya Allah Mudah-mudahan ikut kepada jalan kebaikan suaminya Ya Allah Dan begitu juga Ya Allah Kalau kami salah Mudah-mudahan istri kami mengingatkan kami Ya Allah Dan lembutkan hati kami agar kami bisa mengikuti walaupun datangnya dari siapapun ya Allah. Yang penting di jalan yang diridhai olehmu ya Allah. Apalagi datang dari istri kami ya Allah. Itu yang kami bangga-banggakan ya Allah. Kalau kami salah mudah-mudahan istri kami mengingatkan kami kepada jalan yang benar ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah mudah-mudahan kau beri hidayah mereka ya Allah. Agar menjadi adik kakak yang soleh dan soleha. Wabil khusus kasus anak-anak kami, Ya Allah. Mudah-mudahan kau lembutkan hatinya, Ya Allah. Karena harapan kami, harapan kami, harapan kami adalah anak-anak kami, Ya Allah. Bisa tumbuh lebih baik daripada kami, Ya Allah. Lebih soleh daripada kami, Ya Allah. Lebih bahagia daripada kami, Ya Allah. Saat ini, Ya Allah, kami melihat, Ya Allah, di depan mereka sangat bahaya, Ya Allah. Tapi kami tidak putus asa, Ya Allah. Allah, oh, Mudah-mudahan kau jaga anak-anak kami ya Allah Jagalah mereka ya Allah Jangan sampai makin besar makin melawan kami ya Allah Jangan sampai anak-anak kami makin besar, makin menghina kami, ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar, makin memalukan kami, ya Allah. Kepada siapa kami akan minta, ya Allah? Tidak ada yang bisa, ya Allah, melembutkan hati anak kami kecuali Engkau, ya Allah. Karena engkau yang memiliki hati ada anak kami ya Allah Mudah-mudahan kau selamatkan dari pergaulan bebas Mudah-mudahan kau selamatkan anak-anak kami dari narkoba Dan antek-anteknya ya Allah Mudah-mudahan kau selamatkan anak-anak kami ya Allah Dari aliran-aliran yang sesat ya Allah Ya Allah mudah-mudahan kau jaga anak-anak kami ya Allah Agar makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah Makin makin menghormati ibu dan ayahnya ya Allah makin memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah kami kerja keras siang dan malam demi untuk anak-anak kami ya Allah apa artinya kekayaan jabatan kalau anak-anak kami memalukan kami ya Allah apalagi melawan kami ya Allah apalagi menghina kami ya Allah ya Rabb berilah kenikmatan kami khususnya setelah agama kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah amor. Kami mohon mudah-mudahan engkau kabulkan ya Allah. Khususnya di Jumat yang kemungkinan terakhir di dalam Ramadan ini ya Allah. Ya Allah bimbing anak-anak kami yang masih sekolah mudah-mudahan sekolahnya lancar. Ilmunya mudah, derajatnya tinggi. Tapi kami mohon mudah-mudahan akhlaknya lebih tinggi daripada ilmunya ya Allah. Khususnya akhlak kepada ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan Jangan sampai anak-anak kami mengecewakan kami, ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami mengecewakan kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ketika di dunia membahagiakan kami, ya Allah. Ketika kami sudah wafat, mudah-mudahan berita yang sampai berita yang membahagiakan kami, ya Allah. Allah Ya Rab Ya Rab Kami mohon Ya Allah Mudah-mudahan jadikanlah anak-anak yang soleh dan soleha Begitu juga untuk ibu dan ayah kami Ya Allah Yang telah bekerja keras untuk kami Ya Allah Kami dulu sering menyakiti hati ibu dan ayah kami Ya Allah kami dulu sering kurang perhatian kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah. Kadang-kadang lama kami tidak melihat ibu dan ayah kami Hati kami diam biasa saja ya Allah Padahal ibu dan ayah kami tidak melihat kami Satu hari saja rindunya luar biasa ya Allah Kesibukan apapun ditinggal demi untuk kami ya Allah Masa lalu kami, kami dulu ditimang, disayang, diajarkan, dibeli makanan, disuapin dan seterusnya Saat ini ibu dan ayah kami yang masih hidup Tanda-tanda kematian sudah ada Kami jarang melihatnya ya Allah Apalagi lagi menjaganya ya Allah ya Rabb maafkan masa lalu kami ya Allah ya Rabb ibu dan ayah kami yang masih hidup mudah-mudahan diberikan sehat walafiat diberikan panjang umur yang lebih penting mudah-mudahan kau gerakkan hati kami ya Allah agar kami bisa menyayangi dan memuliakan ibu dan ayah kami ya Allah sebelum ibu dan ayah kami meninggalkan kami ya Allah Ya Allah, kalau memang engkau mau panggil, panggillah ibu dan ayah kami dalam keadaan husnul khatimah. Yang sudah wafat, mudah-mudahan diberikan pahala yang berlimpah. Diselamatkan dari alam kuburnya. Jadikanlah ya Allah kuburannya luas. Sampaikan berita-berita kami yang membahagiakan ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan sampai berita-berita kami yang menyusahkan ibu dan ayah kami di alam barzakhnya, ya Allah jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة